hambog ng Sagpro Crew, Acero Records, Diwata Queen, para sa ito. Sana itong awitin ko kahit saglit bigyan ng oras Di kasi kita mabibigyan ng chocolate at rosas Chocolate sakit sa ngipin, rosas ay nalalanta Pero ito mula sa puso ang simulan kong kanta Na ikaw ang tanging bida at ikaw lang ang laman Mahal kasi kita yung lamang ang aking naramdaman Simula nung nakilala ka sa aking paglabas Maria Leonora Paano kung Maria Teresa, Canlas de Guzman? Okay yun ah, di ba mas magandang pakinggan? Pero balita ko ngayon ikaw ay may iba nang minamahal Pero ako hanggang ngayon ikaw lang Kasi di ba noong ako'y nanligaw, ako'y nangako na ikaw lang iibigin Kaya tinubad ko nga to kahit langit na malayo sa akin mo itinabi Sa'yo ko lang itatanong-tanong na Will you marry me? Lumapit sa tiwala na ako pa rin ang iyong hambog Ikaw aking diwata Kung mayroon kang ang iba Wala na kung pakialam Basta't mahal kita Yun lang ang aking alam Kaya lahat ng nasa puso ko Ay aking sasabihin Kung kanino ka man mapunta Ikaw ay babawiin Upang ang pagmamahalan ito Repentecost ng pito Dahil ikaw lang natataming na sa akin nagpabago At ikaw lang tinanggap ng puso ko na may kandado Na ang susi ay wala sa'yo Ang susi di mo nakuha Pero ayos lang kasi ikay pinapasok ko ng pusa Dahil mahalin kita hindi ko yon pinag-isipan Dahil yun ang gusto ko wala akong pinagsisihan Oo mahal kita wala akong magagawa Wala akong magagawa kapag ikaw ay nawala Kapag ikaw ay nawala wala akong magagawa Bali-bali

sa'yo At tatahakin natin ang mundong sadyang mapaglaro Kahit tayo'y magkalayo, alam kong magkakatagpo Ang dating magkasamang mag-asawang JB at Matet Hindi ako susuko hanggang sa muling magkalapit Ang puso mo at puso ko Na ikaw lang ang umakit at humawak ka lang sa tiwala Dun ka lang kumapit, sige kumapit ka at wag na wag kang bibitaw Sumama ka na dito sa akin maliligaw ng landas Di ba pinasok natin tong magkasabay Hanggang ngayon ikaw pa rin at ako'y naglalakbay Hindi problema ang distansya sa pag-ibig na tiyak Tatapusin ko na to bago pa ako maiyak Basta kahit anong mangyari dito sa atin ngayon Huwag mo kong iiwan na Di ko kaya yon Di ko kaya yon Alam mo Miss na miss na kita ang sakit-sakit na rin. maghihintay ako. Ah!